da se mladi Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, dobar vam dan i još bolja večer koja će brzo jer već polako pada mrak. Slušate Slobodan internet radio, stanica Mir, 17. sati, dakle pravo vrijeme za trisku. Po 36. put javljamo se iz Pulskog centra za mlade, a s vama je Ana Milovan. U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa Sabrinom Quarantoto, koordinatoricom projekta u Agenciji lokalne demokracije Brtonigla. S njom je o programima koji su usmjereni prema mladima razgovarala Ana Preveden. U rubrici Nemam pojma objašnjavamo vrste studija u Republici Hrvatskoj, a naravno da smo i u ovoj emisiji za vas pripremili najave aktualnih događaja u gradu i županiji. No prije nego krenemo sa zanimljivim sadržajem, idemo na glazbeni predah. Naša novinarka Ana Preveden razgovarala je sa Sabrinom Quarantoto, koordinatoricom projekata Agencije lokalne demokracije Brtonigla. Porazgovarali su o agenciji uključivanju mladih u lokalnu zajednicu, no više saznajte iz prvog dijela razgovora. Sabrina Quarantoto, Agencija lokalne demokracije Brtonigla. E, možete li nam najprije reći u recimo dvije rečenice što je zapravo agencija lokalne demokracije? Agencija lokalne demokracije naša u Bertonigli otvorena je 96. Eh, sa potporom Vijeća Europe i nekoliko eh, županija i gradova eh, u Italiji. Inače ima tri agencije lokalne demokracije u cijeloj Hrvatskoj, znači naša je u Brtonigli, jedna je u Osijeku i jedna u Sisku, a otvorene su tada u one godine kada je najviše bilo potrebe a, recimo baciti oko i kontrolirati stanje ljudskih prava i demokracije u Hrvatskoj. E, aktivnosti Agencije lokalne demokracije Brtonigla zapravo obuhvaća jednu poprilično široko područje, e, civilno društvo, mladi, lokalne vlasti, zaštita teritorija, ekonomski razvoj, prekogranična suradnja i međuetnički dijalog. Sad, nas najviše zanima ovo civilno društvo, mladi i lokalne vlasti, ta tri područja. Sad, e, jačanje uloge mladih i njihovo uključivanje u nevladine organizacije, u tijela lokalne samouprave je dio cilja koji vi nastojite zapravo ostvariti kroz područje mladih. Na koji način to činite? E, tako je. To je e, jedan dio aktivnosti koji je vezan sa e, europskim programom Mladi na dijelu, o ćemo možda malo kasnije opširnije što se tiče Europske volonterske službe posebno. Inače, e, sami pro, sam program e, otvorio nam je recimo tako jedan svijet mogućnosti jer preko tog programa osim volonterske službe tu postoje aktivnosti e, koje uključuju razmjenu mladih ljudi, aktivnosti u kojima recimo organiziramo seminare za mlade i općenito za civilno društvo. Te aktivnosti najčešće je, su recimo najviše za mlade zbog toga što znamo da sad Europa najviše eh, financira aktivnosti mm, što se tiče aktivnog građanstva i u tom smislu i znači aktivnih građana to jest mlade skupine mladih ljudi. E, tako da naše aktivnosti, osim seminara, naravno imamo dosta e, međunarodnih partnera u Italiji, to su i sve učilišta e, i razna civilna društva, organizacije, e, neprofitne organizacije koje se isto tako bave razmjenama i aktivnostima za mlade, tako da mi drage volje naše mlade uključujemo i u tuđe, takozvane tuđe aktivnosti. Znači kad god se nešto dešava izvan Hrvatske, u Italiji, ali najviše, tada e, obavještavamo sve mlade koje imamo na popisu da nam se jave i organiziramo tada njihovo sudjelovanje u te međunarodne aktivnosti. E, kao jedan od ciljeva u području civilnog društva vam stoji jačanje uloge građana u, procesu demokratizacije i razvoju demokratskih e, odnosa. postavlja se pitanje koja je zapravo njihova uloga u razvoju, aktivnom razvoju ili u doprinosu zapravo demokratizacije društva. Pa ovako, mi smo u zadnju godinu dana dosta odlazili na seminare koje organizira samo Vijeće Europe koje znamo bavi se najviše e, sa temama koje su ljudska prava, demokratizacija i aktivno građanstvo. Tako da u, sa svim tim skupljenim iskustvom došli smo nekako do toga da E, pokušamo aktivirati građane, ali i da se mi sami aktiviramo prema građanstvu jer je najčešće to problem da je možda e, teško privući mlade, teško je privući građane na, e, u tome da sudjeluju neke aktivnosti E, tako da smo mi u, u zadnju godinu dana otvorili dva infopunkta u Umagu i u Novigradu za sada i vrlo rado možemo surađivati i drago bi nam bilo surađivati s drugim gradovima. E, što to znači? Mi smo e, od jedan po dva puta na tjedan u, gradskim knjižnici, u gradskoj knjižnici Umagu i u Novigradu E, odlazimo direktno sa našim brošurama, s našim materijalima, tako da možemo e, skeptičnim <laughs> građanima, tako bi ja rekla, e, prikazati što je to aktivno građanstvo, koju, koja je uloga građana u smislu ne samo osobe koja ima prava, nego ima i neke dužnosti prema društvu i znači kako se taj proces razvija u drugim zemljama Europe i kako se otvaraju vrata tom aktivnom sudjelovanju građana e, jednom ili više normalno e, ciljanih grupa u e, procesu odlučivanja. Mm, tako, na primjer, u Bertonigli surađujemo sa općinom, evo čisto da dam jedan konkretan primjer, e, surađujemo sa savjetom mladih, e, znači mi smo evo nekoliko navratka prisustvovali njihovim sastancima u kojima su nam otvoreno upućena pitanja o financiranju njihovih aktivnosti preko europskih programa. E, tako da smo mi u toj fazi gdje sada nalazimo partnere, nalazimo projekte u kojima bimo uključili mlade iz Brtonigle e, s time da krećemo znači sa njihovog stajališta koje su njihove potrebe i onda prema njihovim potrebima idemo e, prema nalaženju partnera i, i, i dakle slaganju tih, tih projekata i aktivnosti koje više nisu projekti E, u obliku zatvorene kutije, nego su to već projekti koje znači se stvaraju i grade zajedno sa mladim građanima općine Brtonigle. E, sad što se lokalnih vlasti tiče, znači na koji su način, način vaše aktivnosti usmjerene lokalnim vlastima i izgradnje njihovih kapaciteta? E, znači konkretno, evo mi smo počeli sa našom općinom, rekli smo sa savjetom mladih koji je ipak e, jedan dio općine i, i ima veliku ulogu u određivanju e, politika za mlade. E, inače, ono što najčešće radimo jest pomagati općinama u sastavljanju europskih projekata i u pronalaženju međunarodnih partnera za projekte koje su njima u interesu. Da li je to ekologija ili mladi ili razvoj gospodarstva, što god. Da se mladi Ponovno smo zajedno. Slušajte 36. trisku i razgovor sa Sabrinom Kuarantoto iz Agencije lokalne demokracije Brtonigla. Sabrina nam je pojasnila što je to program Mladi na dijelu, kakve mogućnosti nudi mladima i tko se u njemu može sudjelovati. Agencija lokalne demokracije iz Brtonigle je 2008. dobila akreditaciju za Europsku volontersku službu. Sad, Europska volonterska služba je zapravo samo jedan jedna od aktivnosti u sklopu programa Mladi na dijelu u kojima zapravo mladi iz Hrvatske mogu sudjelovati. E, o volonterskom službi ćemo nešto kasnije. Najprije nam recite što je uopće program Mladi na dijelu. Program Mladi na dijelu je europski e, program kojim ima više aktivnosti. E, ima ih pet sve zajedno, znači pet velikih skupina. Za sada Hrvatska može sudjelovati u tri od svih tih skupina. Jedna je takozvana Europska volonterska služba, druga je razmjena mladih i u tom slučaju Hrvatska može primiti e, strane grupe mladih ljudi. Znači za sada nam još nije, ne financiraju nam se aktivnosti e, kada šaljemo naše mlade u inostranstvo. I treća je umrežavanje, znači koji god seminari, e, takozvani kontakt seminari, E, se organiziraju e, na području Hrvatske i jesu usmjereni u tome da se mladi umreže i organizacije koje se bave isto e, mladima. Europska volonterska služba i ovaj program, Europski program Mladi na dijelu od ove godine ima i recimo glavnog aktera u Hrvatskoj, to je nacionalna agencija E, mislim da je to potrebno naglasiti jer do sada su se svi projekti e, slali direktno u Brisel, što je značilo i velika konkurencija, velika gužva. E, sada je to možda malo lakše jer imamo tu nacionalnu agenciju u Zagrebu koja ipak dobiva samo projekte koji dolaze iz Hrvatske, pa je dakle selekcija, mislim konkurencija puno manja jer nas manje ima do sada. Biće nas sve više više. <laughs> <laughs> E, htjela sam, reći, htjela vas kakve mogućnosti ovaj program nudi mladima i zapravo koji su to mladi, e, koji, koji su kriteriji prema kojima birate mlade ljude koji se mogu uopće uključiti u program? Pa ovako, kriterija nema s obzirom da je to program otvoren za sve mlade osobe. E, da pače, ono što nas najčešće mladi pitaju ovako kad idemo po školama i susrećemo mlade, a, najviše se boje da su to programi za najbolje učenike, za odlikaše i tako dalje. Međutim, moram reći da nije tako. Što više, ti programi žele uključiti mlade koji imaju manje mogućnosti. Znači, da li to mogu biti mladi koji žive na selu, što znači da imaju manje mogućnosti za mobilnost. To su mladi koji imaju poteškoće u učenju, na primjer. Znači sve ne radi se samo o najboljim studentima, da pače radi se o tome da se otvori prilika da se mladi koji imaju manje mogućnosti upoznaju e, sa drugim zemljama, sa drugim kulturama, sa drugim mladima. E, to konkretno znači, e, bit ću iskrena da mi dnevno dobivamo 15-20 upita od raznih međunarodnih organizacija i traži se od nas, e, traži se mladi sa našeg područja da se uključe u te aktivnosti. E, primjer, evo mogu vam dati prošli tjedan, došao nam je upit iz Norveške. E, za, znači tražilo se dvoje, troje mladih ljudi koje bi u sad, sredinom 11. mjeseca prisustvovali na jedan taj exchange, znači ta razmjena u kojem je glavna tema bila multikulturalnost i menadžment aktivnosti u kojoj su uključeni ljudi iz raznih e, etničkih skupina. Evo, to je samo jedan od primjera. Inače, kako se mladi mogu uključiti? Ja bih rekla da se mladi mogu e, najprije, najprije <laughs> bilo bi, kako bi rekla, e, najzgodnije kad bi definirali sebi prioritete, jer e, najčešće se dešava e, da nas mladi kontaktiraju jer bi htjeli ići u inostranstvo, a nemaju još isfokusiran točno, e, nemaju, kako bi rekla, iskristaliziranu temu. Da li je to ekologija, da li se njima više sviđa raditi sa mladim ljudima, znači da li je to so, područje socijalne aktivnosti, kulturne, sportske aktivnosti i tako. Ja bih rekla da Evo, najprije bi, trebali, e, bi trebala mlada osoba malo se isfokusirati interese i onda se nakon toga ide u pronalaženju aktivnosti koje se u tom području njegovog ili njezinog interesa dešavaju u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske. A kakve sve mogućnosti ovaj program nudi za mlade osim ovih koje sam e, e, pa za sada su samo ove jer Hrvatska za sada može pristupiti u, može sudjelovati u te tri aktivnosti. Da li oni imaju mogućnost nekakve edukacije tamo mislim ili ili je, dobro mislim svakako uče iz tog iskustva što su tamo, ali da li im se pružuješ nekakve dodatne edukacije ako oni to zatraže? E, sami europski program, znači kad idemo e, pojedinačno, e, seminari i razmjena mladih e, nudi edukaciju, ali to je vezano za neformalno učenje. E, znači ono što se najčešće dešava e, je učenje raznih alata, tehnika e, u komuniciranju, u organizacijske vještine, recimo to isto bude dosta razvijeno. Sam, seminari traju, evo to moram reći, od 7 do 10 dana, tako da treba shvatiti da to nije edukacijski ciklus, to se ne radi o 6 mjeseci, 12 mjeseci, nego su to jako kratki seminari jako intenzivni jer je e, aktivno sudjelovanje mladih jako bitno u tim seminarima. E, radi se u grupama, tako da evo ono što se dobiva kroz to iskustvo je sigurno e, jedno, jedno iskustvo što se tiče izgradnje vlastitih nekih osobina više nego e, tehnika marketinga ili ne znam kojih, tako to bi rekla. Hvala Da se Hrvatska volonterska služba jedna je od aktivnosti unutar projekta Mladi na dijelu za koji je u Istri zadužena Agencija lokalne demokracije Brtonikla. A više o tome saznaćemo iz trećeg dijela intervjua koji je se sa Kvarantoto bavila Ana Preveden. Europska volonterska služba. Europska volonterska služba je znači jedna od tih akcija, takozvanih akcija unutar programa e, Mladi na dijelu E, taj program različit od ostalih jer najprije sam pomenula da seminari traju od 7 do 10 dana. Europska volonterska služba je nešto sasvim drugačije. E, to je služba, znači servis, aktivnost koja traje od 6 do 12 mjeseci. E, što to znači? To znači da kad se mlada osoba odluči za volontiranje u jednu stranu, u jednu europsku zemlju, e, zajedno sa nama traži partnera, partner organizaciju i zajedno, znači tri aktera su uključena u pisanju projekta, mi kao organizacija koja šalje volontera, sam volonter i organizacija koja prima volontera. E, uzmemo si, ja bih rekla skoro mjesec dana da dobro eh, isfokusiramo koje su teme na, i koje su područja u kojima eh, mlada osoba želi biti uključena i tada zajedno sa eh, partnerom iz te europske zemlje pišemo projekt. Projekt je nešto, zašto to toliko traje? Zato što projekt mora biti jako specifičan, mora točno odrediti koje će biti aktivnosti, što će volonter raditi od ponedjeljka do petka, znači mm, ni u kom slučaju se ne pušta volontera na u nepoznato, mm, znači već unaprijed određujemo koje su sate koje će provesti u udruzi u kojoj ide volontirati, e, kako će mu biti određeno slobodno vrijeme, što će raditi u slobodno vrijeme, da li će to biti sa, ne znam, pjevanje, sviranje u nekoj muzičkoj grupi ili rad u vrtiću ili što god. E, zato to traje, priprema traje e, jako dugo i bitna je zbog toga što se najkvalitetniji projekti onda u biti pozitivno cijenjuju i imaju e, veću šansu da budu isfinansirani. Kroz 12 mjeseci mlada osoba ima pokrivene troškove stanovanja, hrane i dobije mm, jedan mali pocket money, znači džeparac mjesečno, ovisno o državi u kojoj volontira. E, na primjer u Italiji mjesečno može dobiti džeparac od e, nekih 90 eura, u Španjolskoj je to 120 eura i uglavnom tu je evo 90 pa do 120 eura. Napominjem, to je džeparac, znači to e, se ostavlja volonteru na volji od toga se ne zahtijeva i ne smije se zahtijevati od volontera da si od toga mora plaćati stanarinu, hranu i tako dalje. Uz to ide zdravstveno osiguranje, znači čim projekt e, bude, čim prođe projekt mi automatski dobivamo osiguranje za, našu, za našeg volontera ili za našu volonterku Eh, kupujemo kartu, avionsku kartu koja je isto tako na trošak europskog eh, programa, tako da evo mislim da je ono cijeli paket vrlo eh, primamljiv. Treba naravno, evo to bih htjela naglasiti, mlada osoba ako se želi u to uputiti mora se organizirati, ja bih rekla 6 do 7 mjeseci unaprijed. Ne samo zbog pisanja projekta, nego i zbog samih rokova. Hrvatska još uvijek nažalost ima samo tri mogućnosti prijavljivanja na godinu. to znači prvog, drugog, pa onda tamo negdje u šestom mjesecu, pa u jedanestom mjesecu. Znači ako, evo konkretno, ako neko e, je zainteresiran za Europsku volontersku službu i za negdje boraviti godinu dana u inostranstvu, Eh, trebao bi u biti već sada nas kontaktirati da imamo vremena tražiti partnera, napisati projekt, predati prvog drugog, pričekati jedno dva mjeseca, najčešće je to i tri, znači već smo u mm, petom, svibanj, lipanj i znači onda krenuti cijelu proceduru, znači krenuti tamo negdje u 8. 9. mjesecu sljedeće godine. Evo to čisto radi korektnosti. Da se, da znaju organizirati oni koji, koji planiraju tako nešto napraviti. Da li je ovaj program kod nas zaživio? E, za sada je onako malim, malim koracima, tiho, tiho i malo ovaj, onako polako, ali je, moram priznati, mi smo sada poslali jednu djevojku u Madridu, ona je sad u Madridu, otišla je prije mjesec dana i e, prošao nam je isto projekt u suprotnom smjeru, znači, znači došao nam je Francuz iz e, Bresta, iz malog grada iz Francuske, koji evo sa nama sad boravi, bit će sa nama do 8. mjeseca sljedeće godine i više od toga nismo ni mogli jer nažalost samo jedan projekt do sada, jedan do dva projekta mogu biti prihvaćeni i i ne možemo tražiti više od toga. <laughs> Znači sramežljivo, ali uspješno zapravo. Tako, svaki početak. Tako. E, kako se aktivno mladi u našoj lokalnoj zajednici, koliko se zapravo mladi u našoj lokalnoj zajednici odlučuju na volontiranje? Koliko im je to primamljivo? O volontiranju općenito. Volontiranje općenito rekla bi da ide malo teškim koracima, ali ja mislim da je to e, zbog toga što mladi nisu dovoljno upućeni u, u, u cijeloj toj temi. Najčešće se volonterstvo najčešće se misli da je to besplatna radna snaga i necijenjena radna snaga E, samo zbog toga što se još nije, e, nije se nekako u javnosti raščistilo to, to volonterstvo i možda neko i e, koristi taj, taj neplaćenu radnu snagu. Međutim, volonterstvo samo po sebi e, mora pokrivati, nije da mora, ali ja bih rekla da mora pokrivati barem putne troškove, hranu e, za volontera, što znači da konkretno volonter o, mm, besplatno e, daje svoje vrijeme, ali, e, ali ne mora pokrivati sve one troškove koje dolaze uz to, uz to volonterstvo. to uvijek naglasu, volim naglasiti zbog toga što svoje vrijeme, mislim da kad bilo koja osoba, bila to mlada ili stara, E, starija ako može dati svoje vrijeme u, ja bih rekla, u, jednu, u dobar cilj i dobro usmjereno, mislim da tad nije trošak nego investicija. A kad je još uz to e, pokriven trošak koji mora napraviti jer mora stići do tog radnog mjesta, volonterskog mjesta, onda, onda mislim da je to i znak e, i korektnosti i, i, i kako bi rekla i u jednu ruku koliko se cijeni u biti taj rad sa strane organizacije koja prima volontera. Mi smo imali tako jednu volonterku koja je sa nama bila godinu dana. E, istina je da je svoje vrijeme e, investirala u našu organizaciju. Ona je sada primljena u radni odnos ali ne samo to, nego je u godinu dana kad je volontirala kod nas, ona je prisustvovala, nas pošto je ona mlada osoba, na sve aktivnosti koje smo mi tada imali vezani za program, e, europski program Mladi na dijelu. E, tako da mislim da je limitirajuće vidjeti to samo kao volonterski rad, a ne vidjeti i sve ono što se može dobiti kroz taj, e, kroz taj rad. Znači tu su konkretno uz taj primjer koji sam navela, djevojka je tu mogla i bila je besplatno na sva putovanja, poznala je mlade, bila je dosta u Italiji, bila je u inozemstvu, prošla je sve aktivnosti, da je sve to trebala sama isfinancirati, to bi puno više od jedne plaće došlo mjesečno. znači dobila je neprocjenjiva ono, znanja, vještine, iskustva, neka nova poznanstva Do it! Dragi naši slušatelji, stigli smo do posljednjeg dijela razgovora sa Sabrinom Karantoto. Dosadna se nas je upoznala sa agencijom lokalne demokracije iz Burton Ingles koje dolazi, predstavila nam je program Mladi na dijelu i jednu od aktivnosti tog programa, Europsku volontersku službu. Svjetski pohod za mirine nasilje stiže u našu blizinu, pa poslušajte. Svjetski pohod za mir nasilje započeo 2. listopada e, ove godine na Novom Zelandu na godišnjicu Gandijevog rođenja i UN-ovog svjetskog dana nenasilja. On završava 2. siječnja 2010. na Andama. Uskoro će se naći u našoj neposrednoj blizini. E, doznali smo kako će Agencija lokalne demokracije organizirati nešto po tom pitanju, pa nam recite eto, kako, kada, gdje, mhm. zašto. Evo, mi se trudimo da ma, naš mali, mali doprinos. E, organiziramo autobus, po mogućnosti možda i dva. <laughs> Eh, skupljamo ljude kako bimo 7.11. Eh, otišli u Trst gdje će se organizirati taj veliki simbol mira E, sa organizacijama sa kojima smo u kontaktu koje organiziraju svjetski pohod za mir i nenasilje e, odlučeno je da ćemo svi pokušati skupiti oko 10.000 ljudi na trgu u Trstu i e, znači napraviti taj veliki simbol mira koji bi tada ušao u Guinnessovu knjigu rekorda jer do sada se još toliko ljudi nije skupilo osim za jednu reklamu Coca-Cola davno. A, tako da, ovaj, evo, to, to će biti naš doprinos. Mi, smo, mi imamo otvorene upise do 29. ovog mjeseca. do sada nismo uspjeli dobiti e, nikakvu financijsku potporu za tu aktivnost, tako da, evo, moram biti iskrena, bit će 80 kuna za mjesto u autobusu. Eh, potrudit ćemo se još malo to ovaj, dogovoriti sa, sa vlasnikom autobusa da to nešto malo smanji, ali evo okvirno je to, krenulo bi se 7.11. u 1 sat eh, jer se ljudi za eh, sin taj znak mira nalaze u 15 sati u Trstu i za sada imamo organizirano, eh, imamo organiziran umak, da krećemo iz umaga. Ako bude zainteresiranih iz Pule, drage volje, možemo organizirati još jedan autobus i krenuti odavde, kako da ne. I vraćamo se onda oko, 17, eh, oko 19 sati 20 na večer. Isti dan, da. Dobro, ja vam želim puno sreće i hvala vam. Hvala vama. Nakon što smo poslušali razgovor sa Sabrinom Quarantoto i saznali mnogo zanimljivih informacija vezanih za Agenciju lokalne demokracije i program Mladi na dijelu, došli smo do rubrike Nemam pojma. Danas vam objašnjavamo vrste studija u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj se na visokim učilištima izvode sveučilišni i stručni studiji. Sveučilišni studiji dijele se na tri razine, prediplomske, diplomske i posljediplomske studije, a stručni studije na dvije razine, stručne i specijalističke diplomske stručne studije. U nekim strukama poput medicine, prava, veterine i odgojnih znanosti provode se integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji u trajanju od 5 do 6 godina. Završetkom integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine, stomatologije ili veterine stječe se akademski naziv doktora uz naznaku struke. Hrvatski je sabor glasavanjem zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u srpnju 2007. godine stvorio sve potrebne preduvjete za uspostavljanje doktorskih studija u Republici Hrvatskoj. Reforma visokog obrazovanja predviđa nestajanje magisterija kao akademskog stupnja, te znanstveni poslije diplomski studij želi afirmirati trogodišnje doktorske programe kao najviši obrazovni ciklus i akademski stupanj. Doktorski studiji stvaraju bazu iz koje se rekrutira budući nastavnički kadar i doktorande pripremaju za karijeru na sveučilištu ili znanstveno-istraživačkim institutima. Jedan je od ključnih ciljeva ustrojavanja doktorskih studija postići bolje povezivanje znanosti i istraživanja s gospodarstvom te povećanje ulaganja gospodarstva u istraživanje i razvoj. nakon rubrike Nemam pojma po tradiciji već slijede najave, pa poslušajmo. Od 9. do 13. studenoga u Puli će se održavati program Kufera, novog kulturno-umjetničkog festivala. U ponedjeljak, 9. studenoga u predvorju bivšeg filozofskog fakulteta možete prisustvovati svečanom otvaranju festivala koji počinje izložbom umjetnika Ličeć, Vedrana Stipića i Igora Gržetića. Istoga dana u 19 sati u studentskom centru Indeks bit će upriličena knjižena večer sa Željkom Horvađi, Jelenom J. Zloton Dini i Madijom Vukušić Teglom. Kroz četiri dana koliko festival traje možete prisustvovati radionici kazališta potlačenih, književnim večerima pogledati umjetničku akciju, predstavu, poslušati koncert klasične harmonike, a u petak 11. u 20 sati u prostorijama studentskog centra Index festival će biti svečano zatvoren, nakon čega na parkiralištu sveučilišta Jurije Dobrile u Puli možete poslušati završni koncert na kojem će zasvirati žminjski bend Grinta i bend Veja. 7. studenog u pulskom kafe baru Mimoza nastupaju Dastit Krat, Ulazi slobodan, a koncert počinje u 22 sata. 12. studenoga s početkom u 21 sat u Domu hrvatskih branitelja Jazbina organizira koncert svjetski poznatog i priznatog jazz kvarteta Mat Dario Paradox Trio. Karte u pretprodaji košte 80 do 100 kuna, a za studente i članove Hrvatske udruge glazbenika cijena karte iznosi 60 kuna. 12. studenoga u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20 sati možete pogledati najluđu predstavu na svijetu, redateljice i glumice Mladene Gavran, produkcijske kazališne kuće Teatar Gavran. Autor predstave je priznati hrvatski književnik Miro Gavran. 13. studenoga s početkom u 22 sata u Rock Cafeu možete poslušati koncert benda Middle Finger. Ulazi slobodan. Istog dana, 13. studenoga s početkom u 22 sata u Club Buljanik morate pogledati One Piece Puzzle, promocija CD-a 13 zlatnih hitova ove mlade riječke grupe. Kao gosti će nastupiti pulski metal band Udav i SSF i Zombie Strippers. Jučer su u Poreću i Varsaru počele, a do 14. studenog u peti dani gitare i prvo međunarodno gitarističko natjecanje Porečki Tirando u organizaciji osnovne glazbene škole Slavko Zlatić Pučkog otvorenog učilišta. A što se događa u Metamedia klubu 6. studenog, dakle danas od 20 do 22 sata možete prisustvovati večeri animiranog filma Prikazuju se Futurama od 15. do 20. epizoda. Futurama je animirana humoristična znanstveno-fantastična TV serija iz 1990. godine, autora Mata Groeninga, također kreatora kultne animirane serije Simpsoni. Svijet Futurame tisuću je godina naprijednije od današnjega ubacivanjem lika iz našeg perioda u taj svijet, serija na ciničan i duhovit način prikazuje koliko malo društvo istinski napreduje. Radnja se odvija u najvećem gradu na svijetu, New New Yorku, sagrađenom na ruševinama starog New Yorka u 3001. godini. Snimljene su četiri sezone ove serije, a kasnije nekoliko nastavaka filma. Futurama je nominirana za najbolju seriju, Emmy, svake godine od kad je prvi put emitirana. U Metamediji se svakog petka možete dobro nasmijeti uz čak pet epizoda u komadu. 11. studenoga u srijedu od 20 do 22 sata u klubu Metamedija večer dokumentarnog filma prikazivaći se dokumentarac Flow for Love and Water. Dokumentarac Irene Salinas govori o globalnoj krizi s kojom smo suočeni s obzirom na to da se količina pitke vode konstantno smanjuje. Film okuplja najbolje stručnjake i odvjetnike koji nam pokazuju kako je svaki aspekt čovjekovog života ugrožen polucijom, rastrošnošću, privatizacijom i korporacijskom pohlepom kada se radi o vodi, prirodnom resursu vrijednijem od ulja. Vidjet ćemo nesigurne uvjete koji nam prijete ako nastavimo zloupotrebljavati zalihe vode. Zemlja će postati nenastanjeva i ljudska vrsta će izumrijeti. Istraga upire prstom u kompanije kao što su Nestle nastalo Vivendi Thames, Coca-Cola i Pepsi. A u kultnom pulskom multimedijalnom centru Karlo Rojc od 5. do 8. studenog održat će se šesto izdanje Antifa festivala, glazbeno-edukativne manifestacije koja će bogat program zaokružiti nastupima brojnih domaćih i stranih bendova. Antifa festival nastao je 2004. godine kao posljedica kontinuiranih napada lokalnih kvazi neonacističkih i nacionalističkih grupa na području grada Pule, što je eskaliralo pokušajem ubojstva dvojice mladića koje je napao pripadnik Bladen Honor pokreta, probjelački neonacistički pokret. Protiv nasilja, subkulturne, nacionalne i bilo kakve agresije glazbom se bori sedam domaćih, pretežito hardcore punk bendova, te tri gosta iz Slovenije, Švedske i Italije. U petak 6. studenog nastupaju Anomalija Laben, Declaration Zagreb, Brivido Rijeka, 3460 Slovenija i ND Zadar. Ulaz je otvoren u 21 sat, koncerti počinju u 22 sata, cijena ulaznice iznosi 30 kuna. U subotu 7. studenog nastupaju One Step Away, Varaždin Koprivnica, Loš primjer Požega, AK47 Zagreb, OSDC Italija, Smash It Up Švedska, ulaz je otvoren u 21 sat, koncerti počinju u 22 sata. Cijena ulaznice iznosi također 30 kuna. Festival će popratiti studentski prosvjedi povodom Međunarodnog dana borbe za besplatno obrazovanje, brojne izložbe, tribine na kojima će nastupiti predstavnici Zelene Istre i jedan od vojitelja projekta Monte Paradiso Edgar Buršić, zatim sociolog Benjamin Perasović te Aleksandar Mustić i Dejan Strbad i Savez antifašističkih boraca i antifašista grada Zagreba. Više informacija o dodatnim programima pogledajte na www.antifa.fest.20m.com Triska! Da se mladi čuje! smo stikli do kraja 36. triske emisije Pulskog centra za mlade. I ovaj su petak s vama bili novinarka Ana Preveden, glazbeni urednik i montažer Daniel Balaban, glavna urednica Ana Žužić, a kroz emisiju vas je vodila Ana Milovan. Slušajte nas ponovno za 7 dana na stanici Miru 17 sati, a do tada posjetite naš Facebook profil Triska CZM Pula i komentirajte, predložite temu u kojoj želite slušati, hvalite nas i kudite. Lijep pozdrav u što manje kiše do sljedećeg petka želi vam ekipa Pulskog centra za mlade. Emisija Triska je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARI 2006.